muiai. Entini tam ieioe melitos e pecuncentos, muiai prosptazai ptasae catestion, dia de ten glucuteta tu carpu uc afistanto. Empagenton de auton ton podon, hos uc edunanto anaptenai, apopnigomenai efazan, athliai hemeis, δια βραχέιεν χεδονέν απολούμετα. Ούτω πολλοίς χα λιχνέια πολλών αιτία κακόν γίνεται.